Совість мене не мучила ані трохи. Коли я нарешті випав з новозвіс і застиг коло Андріївської церкви, дощ уже почався. Митці та торгаші заметушилися, почалася біганина, вони прибирали речі, натягували на себе дощовики та пакети, у кого що було. А лише церква стояла спокійно, вона була зірцем спокою. Бані Андріївської церкви після реставрації змінили колір. Я пам'ятаю їх зеленими, а зараз вони були лазурового відтінку. Дощ дущав, продавці розбігалися, церква залишалася врочистою, як генерал, що приймає парад ще їй бракувало кудись бігти. Вона витримала стільки дощів, до того ж дощів і свинцевих куль, що ця людська метушня здавалася їй смішною. Мабуть, так думала церква. Ні, скоріш за все, вона всіх жаліла. Бідні люди завжди потрапляють у халепу, завжди такі вразливі, закатовані проблемами, завжди вимагають від когось і намагаються від чогось утекти. Я звернув увагу на цю дівчину тому, що вона стояла, нікуди не бігла, нерухома. І майже така сама велична, як церква, вона стояла під дощем і співала. Дощ котився її обличчям, гітарою, але вона мов би, і не помічала цього. Я підійшов до неї ближче, тому що побачив хлопчака, котрий мав очевидний намір вкрасти у неї зарублені співом груші. Я схопив його за комірець. Він куснув мене, вислизнув і побіг. Спритне дитинча вулиць. Дівчина продовжувала співати. Я поклав невеличку валізку з грошима туди, де вона мала лежати. Коли я наблизився до дівчини, побачив, що в неї руде, зібране у хвіст волосся. Здаля воно видавалося темним. Такого кольору буває пиво. Цікаво співає собі, наче це її не обходить. Нічого її не стосується, ні цей дощ, ні маленький крадій, ні я. Така собі гарна пані. До речі, я врятувала її заробіток. Де дякую, алло, дівчино зачарована, наче десна. Де твоє дякую, тьотю? перестала співати. Дивиться на мене, іначе не на мене. Дивина. Я намагаюсь привернути її увагу. На її обличчі розгублений вираз. Та що це таке? Вона що, сліпа? Здається, сліпа, до того ж емоційно тупа. То сліпа вона чи ні? зазвичай до мене швидко доходить, але тут я не був впевнений. Це, мабуть, через те, що я не так уже часто бачу в місті рудих сліпих вуличних співачок. А ще вона мені чимось подобалася. Ніколи не знаєш, чому саме подобається тобі людина. А щодо жінок то тут уже й сам диявол не розбереться, чому одна тобі до вподоби, а інша викликає відразу. Я не хочу помилитися, тому про всяк випадок вирішую її перевірити. Я починаю плескати в долоні прямо перед її обличчям. Вона не сахається, вона не сміло посміхається, чи то до мене, чи то взагалі і затягує нову пісню. Отакої. Може, подумала, що я захоплююся її співами.